pia amezungumza ibn Hajar ibn Hajar al-Faqih al-Haythami katika kitabu au risala Shannul Ghara anasema as-sadr al-awwal kile wale watu wa mwanzo kizazi cha mwanzo la yuqalu illa ala salaf halitamki sadr al-awwal kitamkwa sadr al-awwal kizazi cha mwanzo tamko hili halitamkwi illa ala salafi isipokuwa kwa salaf wa hum ahlul quruni thalatha na hao salaf ni wale watu walioishi katika karne tatu الأول سنة قرن تاتو زمان الذين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بابا نمتوم أم وشهدريا بأنهم خير القرون كما واو ndio bora ya karne zilizoishi katika ulimwengu baada yake bwana mtume sallam au wakati wa bwana mtume Muhammad sallam wa amma man ba'dahu ama wale waliokuja baada yao fala yuqalu fi haqqihim dhalik waliokuja baada ya karne tatu hao hawaitwi salaf wala hawaambii sadr al-awwal baada ya karne mpaka hapa haya ni maneno ya wanaozuoni yanaonyesha kwamba neno salaf katika istilahi limetumika kwa maana ya masahaba na wale waliowafuata masahaba kwa wema katika zile karne tatu na asalafi ni yule mtu anojinasibisha na madhhabu ya hao wema kuishi katika karne hizo tatu zimekuja athari mbalimbali kutoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoonyesha kwamba neno salaf wale masahaba wenyewe baadhi yao walilitamka tamko illa salaf kwa wale waliowatangulia laqad akhraja عبد الرزاق في مصنفه كتب معمر عن أيوب عن القاسم الشيبان عن زيد بن أرقى الإمام عبد الرزاق الصنعاني كتك مصنفه تلد وتاتو أثري يستن تيسا أنا سيما كتوك زيد بن أرقى زيد بن أرقم لصحابة أنه رأى قوما يصلون بعدما طلعت الشمس زيد بن أرقم ألوان وات ونصالي بعد يكتموز جوا يعني جوا لمن ينوكا كدوغ يعني بعد تكتموز كنت تكتموز وكوام صالي فقال لو أدرك هؤلاء السلف الأول لو أدرك هؤلاء السلف الأول لو هوا wanaoswali tu baada ya kuchomoza jua wengedirikiwa na salaf wale wa mwanzo alimu basi wale salaf wale watangulizi walotangulia wa mwanzo wengejua anna ghaira hadhihi salat kwamba isiyokuwa swala hii khairu minha ni bora kuliko hii kisha akasema salatul awabina idha ramadat alfisal au idha ramadat alfisal akasema swala ya watu alawabina ni ile swala yani inaswaliwa baada au wakati ambao ngamia mtoto akitembea kwenye mchanga apata mvuke apata umoto kwa maana ni bora kusubiri jua lipande zaidi ndio waswali mahalu shahidi ni wapi mahalu shahidi ni ile tamko lau adraka haula salafu al lau hawa wengeridirikiwa na salafu walio mwanzo huyu ni sahaba yeye amechelewa anaona watu kuna jambo wanakwenda kinyume anasema hao wengedirikiwa na salaf kwa sahaba anatamka tamko la salaf kwamba ni watangulizi katika dini hii ambao ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini pia maneno haya ameyatamka Ibn Abbas alipomwambia Maimun ابن مهران قال ابن عباس يا ميمون اي ميمون لا تسب سلف سوتكان مصحابه لا تسب السلف سوتكان مصحابه وادخل الجنه بسلام وسوتكان مصحابه upate kuingia peponi kwa salama au utaingia peponi kwa salama endapo mtu atukana masahaba mtumia neno salaf ibn Abbas anawakataza au anamtahadharisha Maimun ibn Mihran la tasub la tasub salaf usitukane salaf usitukane salaf na mfano wa haya kwa wingi maneno kama haya yamezungumzwa na wasokuwa masahaba maneno ya Ibn Abbas ya kwazi ya Maimun Ibn Mihran la tasubba as-salaf la tasubba as-salaf usiwatukane as-salaf kwa maana akimwambia yeye peke yake usitukane salafu kifanya hivyo itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah tabarak wa taala athari hii ameitaja al-Imam al-Lakai katika sharh usul al-i'tiqad ambao ni athari ya 2355 Abu al-Qasim Hibatullah ibn al-Hasan الإمام آه، اللكائي ما معك ينك من أنان هجرية رحمة الله تعالى عليه لكن أمي سمولية وحكى ابن بطال في شرح البخاري البطال ابن أبو الحسن علي بن خلف أمبايا ما معك ينك 49 hijiria anasimulia kutoka kwa al-Imam Abi Hanifata annahu qala al-Imam Abu Hanifa anasema laqitu Ata man likutana Ata ibn Abi Rabah bi Makkah katika mji wa Makkah fasaltuhu an shay'in nikamuuliza Ata ibn Abi Rabah katika matabi'i wakubwa waliosoma kwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam nikamuuliza an shay'in kuhusiana kitu katika dini faqala min aina anta ata'u ibn abi rabah anamuuliza abu hanifa wewe watokapi baada ya kumuuliza swali tizama hii ndio fahamu waliokuwa nao watu waliotangulia alipomuuliza swali akamuuliza wewe unatoka wapi Qultu anasema Abu Hanifa mimi nikasema min ahli al-Kufa inatoka kwa watu wa Kufa Iraq qala anta min ahli al-qaryati alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a wewe watoka kwa wale watu ambao watu wale wa kile kijiji ambacho kimefarikisha dini na wakawa makundi makundi Iraq huko Kufa ndio asili ya makundi takriban fitan nyingi zimetokea Iraq wewe watoka huko qultu Abu Hanifa asema nikasema naam qala min ayi asnafi anta wewe watoka kwenye kundi lipi hajajibiwa swali kwa siku hizi hata kwenye interview kwenye kujaza fomu unaambua muislamu wakati mwingine anaandika madhehebu gani nasema pale sunni kama shia utasema shia tajua mwenyewe wewe muislamu sawa wewe muislamu gani sufi salafi au nani usione haya maswali kwa sababu kuna watu wana harakati wana harakati wengi hawasomi wana mihemko tu mapenda tu dini lakini hawasomi msiwaone hawa watu wote kina ata ibn Abi Rabah wanafunzi wa masahabu walikuwa wajinga kwamba ah ni uislamu tu bwana wasamakumul muslimina wala tamutunna illa wa antum muslimun ndio kabla ya makundi ilikuwa ukiulizwa ni muislamu yatosha lakini Ata ibn Abi Rabah anamuuliza Abu Hanifa wewe watoka kundi lipi hapa ni baada ya nini jamani baada ya makundi sasa hawa walielewa Uislamu hivi hatuwezi kuwaacha hawa tukawasikiliza wanaharakati kina Ilunga kina Ponda na wengineo sasa hatuwezi kuwaacha hawa tutakuwa tuna vichana sisi ama bwana watu ni waislamu tu hapa ni uislamu mambo ya madhehebu yameletwa na mayahudi yawezekana maneno yako ya kweli labda uyahudi ni sababu ya kuleta ushia uyahudi wanaleta kadha kweli lakini baada ya kuwa hayo madhehebu na makundi yapo kundi lipi la sawa kwa sababu hayo makundi yote yanasibisha na Uislamu kwa hiyo kundi lipi Ata ibn Abi Rabah anamuuliza Abu Hanifa min ayi al-asnafi anta wewe watoka kwenye kundi lipi katika قلت انا anasema Abu Hanifa anajitambulisha hajajibiwa swali kwa hata sisi wakati mwingine mtu akuuliza ambaye ajitambulishe mtu akupijia timu salamu alaykum ustadhi nilikuwa nina swali mwambia kabla hujauliza jitambulishe wewe nani alafu kuna maswali yakija unaanza kumuuliza wewe ni salafi mtu wa sunna au nani ah mimi sio salafi eh, sasa wajua namna ya kwenda naye ayauliza au endelea usione huu ni mwenendo ukaanza kuulizwa wakerwa hivi ndio walikuwa salafu wetu umma ushavurugika umma ushavurugika mtu akuuliza huko akurekodi hajakuumba idhini khiana ya juu kabisa mtu amuuliza swali wamrekodi watuma youtube nani amekuruhusu sio khiana hiyo uislamu gani ni maneno ya mtu private wayekaje mbele za watu bila ya idhini nani amekuruhusu utakwenda kuwa ni hasimu wa watu ya umalkiama sawa umepata viewers lakini utakwenda kuwa ni hasimu wa watu ya umalkiama hela zako zote unazipata zao viewers hazitakuwa hazina maana yoyote mbele ya Allah tabarak wa taala ndio wako vijana wake piga sasa wamuuliza nani wewe hili swali si swali jipya aliulizwa swali hili nani Abu Hanifa ameulizwa na nani na ata ibn Abi Rabah min ayi al-asnaf anta angalia Abu Hanifa anajielezea achoki kwa sababu atakajibu swali lake akupanic ambaha watu wote waislamu tuna la nini hilo hiyo fahamu yako wewe mwanaharakati fahamu finyu Abu Hanifa alielewa kwamba hapa lazima uspecify kundi lako baada ya kutokea makundi. Alisemaje? Qultu, nikasema mimi natoka mimman la yasubu salaf, mimi kundi langu ni katika wale ambao hawatukani salaf, ambao salafu ni nani? saba kwa sababu uko kufa ndo kumeoza marafiki kwa lazima ajielezee mimi natoka kwa wale ambao hawatukani salafu wa yu'minu bil qadari na mimi naamini qadari mimi sio wale al qadariya wala yukaffi ahadan dhanbi na mimi ni katika wale ambao hawamkufurishi yoyote kwa dhambi yani si katika makhawariji hebu angalia majibu mata, vitu vipengele vitatu kipengele cha mwanzo ni rafidha ashia kipengele cha pili ni alqadaria kipengele cha tatu ni alkhawarij ndio makundi ambayo yalishika hatamu makubwa yalidhihiri wakati huo kwa Abu Hanifa kabla ya kujibiwa ajitakasa mimi simu katika makundi haya makubwa matatu ya kibidaa kwa kwa sababu haya ni makundi yanasibisha na Uislamu mimi simu katika makundi أطاك وعبي عرفت فالزم عرفت فالزم ويبي وميجي ونجي يساوى لازم يا نعم من نوع كذلك هو الإمام الشاطبي كتك كتاب شاكي الاتصال لكني بيمي كوجا كو عبد الله المبارك نام يسكي من نهاية علي بن شقيق أنا نعم سيما لممسكية سمعت عبد الله بن المبارك يقول على, على رؤوس الناس لممسكية أنا زهوم زنبيلي وات وات ومجا أنا سيما دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يصف السلام iache hadithi ya Amr ibn Thabit, ziache hadithi, acheni msisimulie hadithi hadithi ambazo katika ile ile al isnad ile wale wasimulizi ndani yake akiwa yuko Amr ibn Thabit hadithi ya cheni li'annahu kana yasubu salaf sababu huyu alikuwa akitukana salaf الامام عبد الله بن مبارك امزلوا مكه 118 هجريه لكن كنا منن مزوري الامام الاوزاعي ابو عمرو امبيا الامام الاوزاعي امزلوا مكه نانا يعني مكوبة كلي عبد الله بن مبارك أنا anasema isbir نفسك على sunna وقف حيث وقف القوم وقل ما قالوا أو وقل مما قالوا أو وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما من ميتاج من هاي الإمام الملكائي pia ameyataja Abu Nuaim katika Al-Hilya pia ameyataja Ibn Asakir katika tarikhi ya Damashq Al-Imam Al-Auza'i anasema subiri juu ya sunna subiri juu ya mwenendo aliokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam nasimama pale waliposimama masahaba alqaum watu masahaba hiyo alqaum na alif wal lam ni masahaba وقل بما قالوا nazungumza katika dini yale wanozungumza masahaba wakufa amma kafu najizuilie kusema yale ambayo walijizuilia masahaba bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wasluk sabila salafika salih nashika njia ya salafu wako wema haya ni maneno ya al-Imam al-Auza'i tumesema amezaliwa mwaka gani al-Imam al-Auza'i 88 al-Imam al-Auza'i anawaambia watu lazimianeni na njia ya salaf salih ndio sabili ndio madhhabu salaf anatokea mtu anasema madhhabu salafi imeanzishwa karne ya 4 nadhani mnamfahamu tulishamjibu mezai au sio mwenyewe yani ajishaua ajione yani ana elimu bila kizungumza lakini hamna kitu hamna kitu Sa? hana anachojua zungumza tu na mpaka leo hajajua azungumza mada zote lakini hajajua asema atoa namba tu sana mbele wewe si mbona wengine wazungumza si useme tu wewe si una elimu si sema tu wewe unapopenda sifa hivi si useme tu kama kweli imesho karne ya nne kitabu hichi si useme tu ikiwa taka mpaka tukae mimi na wewe hasa yani sasa tuna haja ya kukaa wewe nani yani tukae na wewe tufanye nini madhahabu salafi ni njia ya masahaba haijaanzishwa karne na tuna kipengele tutakuja kuona hii madhahabu salafi imeanzishwa na nani ni kipengele maalum maneno yana usoni yamejaa tele. Mwanzilishi wake yupo nani? Nani kama yupo? Sasa alimamu al uzai anasema maneno hayo, najizuilie yale ambayo wamejizuilia, nashika njia ya salafika salih, fa innahu yasauka hiyo njia ya salaf ya kutosha au yanakutosha, akasi vinginevyo au hakika ya mambo inakutosheleza. Ma wasi'ahum, yanawatosha masahaba masahaba baada ya swala ya faradhi mfano mwezi wa ramadhani hawakuwa ashhadu an la ilaha illa allah wa nastaghfirullah tujaisikia kutoka salafu saleh sisi yatutosha na watosha masahaba astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam si ndo masalafi mtume aliswali tarawih rakaa mbili waliziona masahaba baada yake wanaswali wakati wa Umar wakati wa Uthman wakati wa Ali khulafa'ur rashidin alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'd hatujaona kuna lugha niliwahi kuitaja watu wengine wakaniambia ah, sio vizuri kusema makelele yale tunawasikia mwezi wa Ramadhani sasa ikiwa zile si dhikiri zilothibiti kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na sauti twazisikia ni nini jibu ni nini nini si kelele au mayoe eh sasa eh, mbona nyinyi wengine mnakuwa mnawoga wa nafsi sasa nikipata muda nitakuja kuwasomea maneno wanaochuoni yanaoonyesha yale makelele tena ni fujo zogo, ni mazogo, hakuwa hivyo. Na ukiswali misikiti ya salafu utaona utulivu uliopo. Utulivu haupatikani katika misikiti ya watu wa bid'a mwezi wa Ramadhani na kuna watu wao kazi yao ile speaker ndio ile taabu sobe sobe ya vuto hiyo ilikani ni haraka ngapi sisi twatosheka na yale wanatosheka nao masahaba manielewa vizuri maneno ya nani ya al imamu al-Auza'i فينا فينا الإمام الشافع رحمة الله تعالى عليه الإمام الشافع رحمة الله تعالى عليه مزالوا ماكا ميانبيلنا كتك الأم كتاب شاك الأم أنا منين مزوري أكي أسيما أنا سيما عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والسلف من أصحاب رسوله rasulillah anasema imekuja au imesimuliwa kutoka kwa Abu Bakari kutoka kwa Umar Allah waridhie na salaf al-Imam Shafi anasema wasalafi min ashabi rasulillah Imam Shafi'i anathibitisha kwamba neno salaf latumika kwa masahaba wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam من أصحاب رسول الله أنهم أقاموا الحدود على الزنا kwamba wao walisimamisha hadi kwa